أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتبانه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu Đerlešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i salam njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj časnoj porodici, vjernicima do sunnjega dana. Gospodaru, mi nemamo znanja osim onog kojeg si nas ti podučio. Pa nam povećaj znanje o tebi. Gospodaru naš, učini da vidimo istinu i da je slijedimo i svoje prevelike milosti učini da vidimo i neistinu pa da je se klonimo. Gospodaru naš, učini nas od robova svojih. Govoriti poslije Hafza Kenana je teško, ali koliko sam ja razumio Hafza Kenana, na ovu halku dolaze braće i sestre koji nisu došli zbog lijepe i dobre priče nego su došli zbog, zbog hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam došli su zbog znanja koje im taj hadis nosi da ga primijene u svom životu i da ga prenesu drugima stoga je meni lakše govoriti vama jer nećete gledati stil govora govornika nego ćete obratiti pažnju na ono što nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poručuje upravo to znanje koje nam daje i uputa koju nam daje Resulullah sallallahu alaihi wasallam je znanje koje od nas pravi insane i omekšava naše srce. I vjerničko srce koje prima pouku od Resulullaha nikada ne može učiniti ono što su nevjernici učinili u Srebrenici. Sjećajući se 15. godišnjice genocida u Srebrenici čovjek ne može ostati duša. I upravo ovo znanje koje mi stećemo, inša Allah, učinit će nas da nikada ne budemo takvi. Mene je gospodar počastio da određeno vrijeme provedem u Srebrenici. Da živim i razgovaram sa majkama Srebrenici. One majke koje su izgubile svoje očeve, svoje sestre, čitav svoj rod. I nije im teško što nemaju novca nekada. I nije im teško što im stan nije udoban možda ko naš. Najteže im je kada nemaju s kim porazgovarati. Kada u jednom trenutku shvate u svojoj kući, u svom domu, da nemaju svoga sina, svoga brata, svoga oca. I mi trebamo iskoristiti tu priliku da shvatimo koliko nam je gospodar blagoda dao u našim očevama, očevima, u našim majkama, u našim, našoj braći, u našim sestrama. Ja znam da je Hafiz običavao ponekad dati neki zadatak kako bi se ova halka ne bi pretvorila samo u priču nego u djelo koje svi zajedno činimo. Ja vas molim do sljedećih četvrtka onog rođaka kojeg niste odavno sreli, niste se odavno sa njim čuli. Čujte se sa njim, načite način. Znam da je bilo za prijatelja, ne znam da li je bilo za rod. Poslanik s.a.v. kaže da će onaj koji bude održavao rodbinske veze, da će mu Allah povećati na faku i produžiti, produžiti njegov život. Na samom početku čitanja hadisa, koji obično sjećamo se dovom ili fatihom imama Buharije iz hadijske zbirke čitamo hadis. Fatih. Kao što znate, čitamo knjigu o znanju. Znanje u islamu ima posebno mjesto kao i Oni koji znaju i koji podučavaju drugi. I posebna odlika ljudi je da prenose to svoje znanje drugima. Kaže jedna arapska poslovica Faqidu šej ila Onaj ko, nema, onaj ko nešto nema ne može to dati. Da bismo mogli prenijeti emanet vjeri, emanet znanja, sljedećoj generaciji ili našim drugovima moramo, moramo to prvo znanje imati, moram ga steći. I ako Bog da jedan od razloga što dolazimo na ovu halku je taj da slušamo hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i da učimo, da učimo znanje koje je gospodar preko Rasulullah šalje. Imam Buharija je naslovio poglavlje Babul fadli men alime wa alleme poglavlje vrijednost onoga koji zna i koji poučava. Onaj koji zna i onaj koji poučava. Kaže se u hadisu Hadathana Muhammad ibn al-Ala'i Kala hadathana Hamad ibn Usama an Burejd ibn Abdillah an Abi Burdata an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala Pričao nam je Muhammad ibn Allah, Nja Muhammad bin Usame prenoseći od Bureida bin Abdullaha, ovaj od, Bureid, od Ebu Burde, a on od Ebu Musa, od verovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je rekao مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب, والعشب الكثير Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam uputa s kojom je Allah poslao i nauka jesu kao obilna kiša koja padne na zemlju bude mehke i plodne zemlje koja primi vodu i urodi travom i mnogim drugim zelenilom. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا A ima i tvrdih neplodnih zemalja koje ne upiju vodu, zadrže je na sebi i Allah daje da se njome ljudi koriste, piju, napajaju stoku i siju ono što se može posijati. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ a padne i na druge prijedele, ravnice koje ne zadržavaju vodu i ne urode nikakvim plodom. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به Ovo je primjer za onoga koji je spoznao Allahu vjeru i koristi ono s čime je Allah poslao, pa nauči i druge podučava. i primjer onoga koji za spoznaju nije ni glavi podigao, niti prihvatio Allahovu uputu s kojom sa poslan. Kale Abu Abdullah, kale Ishakun, minha ta'ifatun طائفة قيلت qa'un قاء ma'u, wa safsahul mustavi minal ardu. Ebu Abdullah Buhari kaže da je Ishak rekao ima jedna vrsta zemlje koja upija vodu umjesto koja prima vodu. on je ravan koju prekrije, u kojoj se zadrži voda, a safsafun je ravnica. Na samom početku ovoga hadisa Resulullah sallallahu alaihi wasallam poredi plodnu kišu sa uputom i naukom sa kojom ga je gospodar poslao. Sjetite se ajeta koje Allah Đelešanuhu navodi o kiši. Kako spušta kišu i sa njom oživljava zemlju. Al Enzel Allahu mine sema samai ma'an min ma'in fa ahya arda ba'da mawtiha. Kaže gospodar spušta kišu na zemlju i poslije njenog mrtvila ponovo je oživljava. Wa batha fiha min kulli daba. A onda je po njoj rasjao mnogo živo biće. Poredeći ovaj ajet i ovaj hadis Resulullaha mogli bismo kazati da su naša srca mrtva bez upute i nauke koja dolazi od gospodara. Kao što je mrtva zemlja dok Allah Đelešanuhu ne spusti kišu pa da je oživi i iz nje buja razno bilje. U navedenom hadisu porede se osobe i njihovu odnosu naspram upute i zemalja, e, znanja sa vrstama zemlje. Prema hadisu tri su vrste tla koje odgovaraju trima vrstama ljudi. Jedni prime nauku, nauče koliko im je potrebno, ali je ne prenose drugima. Drugi je nauče i drugi je podučavaju. I treći koji je ne uče pa su ostali neznani pa nemaju šta prenijeti drugima. Imam i Nevevi iz komperacije komparacije zaključuje da postoji tri vrste, tri vrste ljudi koje odgovaraju trima vrstama zemlje. Kaže, jedna vrsta zemlje je koja prima vodu, koristi je i zaodijene se poslije sušnog vremena bujnim zaledenom žitom travom kojim se koriste ljudi i životinje. Ovoj zemlji slični su ljudi koji primaju savjete, uče i druge podučavaju. Oni su korisni i sebi i drugima. Ovo je ona najbolja kategorija ljudi koja uzima znanje, prima savjete, konstantno uči, a onda to znanje prenosi drugima. I, oni, I ljudi se koriste, svi oni koji su oko njega, oko učenjaka, uvijek su u nekoj koristi. Druga vrsta zemlje je ona koja nije po sama sebi plodna i korisna. Ali je njena u korist u tome što sadrži vlagu, čuva, pa opet Allah dane da se njome koristi. Kaže imam i nevovi, ovoj zemlji sliče ljudi ograničene spoznaje koji se svojim da, znanjem dovoljno ne koriste. Biva ima nekog znanja, ali se sa njim dovoljno ne koriste. Ne primjenjuju u potpunosti ono što znaju. Oni svoje znanje čuvaju, ali ga konačno na kraju predaju drugima koji ga koriste u svom i općem interesu. Oni su djelimično korisni ljudi i zaslužuju odgovarajuću pažnju. I treća vrsta zemlje je potpuno neproduktivna. Ne prima vodu, niti je na sebi zadržava. Ovoj zemlji sliče ljudi društveno duševno nesrijeđeni, neuki, intelektualno zaostali. Njih nauka ne interesuje i nemaju drugima šta prenijeti. Dakle, tri vrste zemlje odgovaraju trima ličnostima. Ili učimo, pa druge podučavamo, ili samo učimo, ili nikako ne učimo i ne posvećujemo se intelektualno zaostali kao pustinja. Bilo koje djelo, a posebno znanje je tu izraženo, da bismo ga usvojili, moramo imati kontinuitet. Moramo imati ono što se zove isti kamet, u kontinuitetu. Ako učimo danas, pa opet za mjesec, ako dođemo danas na halku pa za dva mjeseca, teško da može u nas biti od onih koji se zovu učeni ljudi koji drugima mogu prenijeti znanje. I gospodar od nas traži mnoge stvari da radimo pomalo, ali da radimo u kontinuitetu. Sjećate se onog hadisa Resulullah kada je došao onaj Beduin i pita ga Allahov poslanić poduči me nečemu što neću nikoga više morati pitati. Kaže reci la ilaha illallah Ustraj u tome. Reci la ilaha illallah i ustraj u tome. I gospodar od nas traži da budemo ustrajni. Kaže gospodar u suri Hud, za koju je Salam rekao da je ona od onih sura koje ga uslijedila. Kaže, فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعْكَ Ti ustaj na pravom putu kao što je naređeno i neka tako postupje vjernici oko tebe. I ta vrsta ustrajnosti posebno na putu ilma je važna. I ko krene tim putem ilma, Allah Đelešanohu olakša put u džennet. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam Men seleka tariqan jel tamis ilmen sehel Allahu lehu tariqan jel džennet. Onaj koji krene na put traženja znanja, Allah Đelešanohu ga okrene putem na kojem će na kraju zaraditi džennet. I ako Bog da molim Allah Đelešanohu da vaš dolazak bude ovdje jedan od tih puteva traženja znanja koji će ako Boda na kraju završiti džennetom. Naravno, tu je veoma bitna namjera. Jako je bitna namjera zbog koje dolazimo. Sjećate se hadisa Resulullaha u kojem kaže Innamal a'malu bin Zaista se djela vrijedni prema namjera. Dakle, namjera je vaga naših djela dvojica baba isto djelo uradili, u isto vrijeme, na istom dersu bili različito nagrađeni. Različito nagrađeni i ne samo to, možda će jedan od tih zbog tog svog pristupa biti, biti uzbilah i kažnjen, jer to znanje koje je primio je dokaz protiv njega. I ako je neko došao radi ovdunjalučke do koristi, kako kaže Resulullah, فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Ko, uči, ko učine hijđ radi Allah i poslanika, ona mu je radi Allah i poslanika. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا نُصِيبُهَا وِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ onaj koji učini hijđru radi Allaha i poslanika, radi Allaha i poslanika mu. Ako učini radi ovo dunjalučke koristi neki, da bi bio popularan, da bi mogao kazati Ahbama da je bio na dersu ili radi žene da se oženi, ona mu je zato. I u drugom hadisu Resulullah najbolje nam, najbolje nam može ilustrirati koliko namjera ima ulogu u našim djelima. U jednom hadisu Resulullah sallallahu alaihi koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao doista prvi čovjek kojem će biti, biti na sudnjem danu presuđen je šehid dovešće se pred gospodara pokazat će mu se njegova blagodat a onda će biti upitan šta je uradio sa njom a on će reći gospodaru ja sam se borio za tebe i sve dok nisam život izgubio i to sam činio samo zbog tebe kaže Resulullah reće mu se lažiš. Ti si se borio samo da bi kazali bio je hrabar. I tako se je kazalo i bit će bačen u vatru. Iva ti si svoju nagradu već na dunjalku. Želio si da, da se kaže da, si, da, sam bio hrabar, kazalo je se nagradu za, svoj, za svoju šehidsku nagradu ti si već na, dula, na dunjalku Druga osoba koja će biti presuđena na sudnjem danu bit će osoba subhanala, pogledajte, osoba koja je ima znanje i prenosi ga drugima. Pogledajte, imam Buhari je naslovio svoj, svoj večerašnje poglavlje Babul fadli alime wa alame. Onaj koji uči i je podučava. Druga osoba koja će biti presuđena na sudnjem danu bit će osoba koja je stekla znanje i je podučavala. I bit će dovedena pred gospodara i pokazana je njena blagodo, blagodat i bit će pitana šta si uradila s tom, šta ste, šta ste uradila s tom blagodati. Kazat će gospodaru ja sam znanje sticao i druge podučavao zbog tvog imena. A reći će se lažiš. Ti si učio i druge podučavao samo zbog toga da bi se kazalo kako si učen i bit će bačen u vatru. I treća osoba, subhanallah, gospodar sačuva. I treća osoba koja će biti dovedena pred, biti joj presuđeno, je osoba koja je imala puno imetka. I pokazana je njena blagodat. I bit će upitano šta ste uradili s tom blagodati. A kazat će, nije bilo ni jednog puta, ni načina da se udijeli dobro, a da to nisam gospodar u tvoje ime učinio. Kazat će se lažeš, Učinio si to samo zbog toga da bi se kazalo kako si da reživ. I on će biti bačen u vatru. I ključna stvar koja, koja je pokvarila stepen šehida, stepen učenjaka koji je stekao znanje i je podučavao. I stepen onoga koji ima imetak metak pa dijeli na Allahovom putu, sve je to pokvarila jedna stvar, koja je realuk. Mi smo ljudi koji želimo Nekad da nas ljudi pogledaju, da nas priznaju. Ali moramo shvatiti svoj cilj. I moramo se uvijek čistiti od toga. Uvijek nekada se desi primjer sa Molim gospodara da sve naše nijetove koje, i dobra djela koje smo učinili, da je pročisti i da bude namjera samo njegovo zadovoljstvo. I onaj koji dolazi ovdje zbog zadovoljstva svoga poslanika, i gospodara, vrijednost njegovog dolaska je vrijednost gospodara i poslanika. Pa vi izračunajte kolika je vrijednost osobe koja iskreno dolazi. Nas Allah učinio takvih. Iskrena namjera i posebno u sticanju znanja može učiniti da se ljudi oko nas promijenu. U drugom hadisu Resulullah sallallahu kaže prije nas je bio jedan čovjek koji je nanijetio sadaku da dijeli. Jedne noći izašao da podijeli sadaku i sretne jednog čovjeka, pomisli potreba mu je da mu podijeli sadaku i on mu podijeli i vrati se kući. Sutradan ljudi pričaju, podijelio je sadaku kradljivcu. Kaže gospodar, hvala ti na kradljivcu. Sutradan ponove izađe u čaršiju da podijeli sadaku naiđe na neku ženu, misli potreba joj, da joj sadaku, vrati se kući, sutradan ljudi pričaju dao, dao sadaku bludnici. Kaže gospodaru, hvala ti na kradljivcu i hvala ti na bludnici. Sutradan ponove udjeli sadaku, naiđe nekoga na nekog čovjeka, misli potreba mu da mu sadaku, Sutradan ljudi pričaju dao bogatašu sadaku. Kaže gospodaru, hvala ti na kradljivcu, hvala ti na bludnici i hvala ti na bogatašu. Međutim, savjesta, savjest ga je grizala, grizla. Da li je mogao podijeliti sadaku negdje na neko ljepše, bolje mjesto? Gospodar mu preko sna otkrije. Dođe mu čovjek i kaže, onu sadaku što si dao onom kradljivcu, možda će to biti sebe da on više ne krade. Onu sadaku što si dao bludnici, možda će biti sebe da dalje živi poštenim životom. A onu sadaku što si dao bogatažu, možda će ga to ponukati da i on počne udjeljivati. Pogledajte, kad imate čestita insana koji ima iskrene namjere, iskreno govori, on automatski svim svojim postupcima širi i pozitivan kontekst oko sebe. I to je, to je vrijednost učenih ljudi koji imaju. Jer nije, nije vjernika, nije vjernika je bolji od njegovog postupka. To smo vidjeli u oba ova hadisa. A ono što je najvažnije, što mi možemo utjecati i moramo utjecati na ljudi. Učeni ljudi koji stiču znanje, prenose ga drugima, imaju posebno mjesto kod gospodara. Posebni ljudi među ljudima, znamo to su vjernici. Gospodar ih je odvojio. Kaže gospodar, ja juhelledina amenu, o vjernici. A u drugom mjestu, na drugom mjestu kaže, ja je nas, o ljudi. Razdvojio je stepene. I najbolji među ljudima su vjernici a najbolji, najbolji ljudi među vjernicima su oni koji su vjernici i koji imaju znanje. I Hafiz večeras nam je učio kur'anski ajet u kojem Allah Đelešanu kaže Jerfa'i allazina amanu wallazina utul ilma darajat Allah će na visoke stepene uzniknuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje kažu mu feseri, to će biti na Dunjalku, jer će imati poštenje, poštovanje, imat će čast, ali ne zbog toga što će oni tome hrliti, nego što će i gospodar uzviknuti na to mjesto. I kad vidite jednog čestitog onom naše ulemu našu, odmah imate nekakvu lijepu viziju o tom čovjeku. Želite da se družite sa njim. A nijednim gestav vam nije dao povoda da tako mislite. Tu gospodar uzdiže svoje iskrene robove i bit će nagrađen na ahiretu jer su druge, jer su druge podučavali i učili. Ibn Mesud Allahu anhu kaže kada bi učio ovaj kuranski ajet Allah će na visoke stepene uzdignuti one koji vjeruju i kojima je dato znanje. Kazao bi Ja juhan nasu ifhamu hadihil aje walitaru fil ilm. O ljudi, naučite da razumijete ovaj kuranski ajet, ne bi li vas Allah ponukao za nauku. pobudio u vama želju da i vi budete od onih koji znaju. A gospodar je napravio razliku između onih koji znaju. Zar su isti oni koji znaju? Pita nas gospodar. Zar su kod vas isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Nisu isti. Allah je napravio razliku. Ono što nam Resulullah sallallahu ve sellem preporučuje u ovom hadisu je da stičemo znanje. Govori nam u različitim hadisima o vrijednosti uleme i oni koji podučavaju druge. To nam govori sve da bismo mi posvetili znanju. A kad se posvetimo znanju, kazali smo moramo imati iskrenu namjeru i onda moramo usrajati u tom učenju da bi Allah Đelešanu bio zadovoljan. Ponovit ćemo na kraju šta nam to Rasulullah sallallahu alaihi poručuje ovom hadisu. Prva stvar je da budemo onakvi kakvi je, kako imam Buhare naslovio poglavlje. Budite oni koji uče i koji druge podučavaju. Budite ona zemlja koja upija vodu, a onda daje plodove pa se svi koriste, ljudi i životinje, tom zemlju. Ako ne možete baš biti takvi, budite bar oni koji uče pa bi onda drugi od njih uzimali. Budite kao zemlja koja zadržava vodu pa se ljudi i njome koriste. A nemojte nikako biti oni koji se ne interesuju za nauku. Nemojte nikako biti oni koji su kao pustinja intelektualno zaostali pa onda društvo ima problema sa njima. Možemo kazati da je Resulullah sallallahu u ovom hadisu kojeg smo večeras citirali poredao ljude po, po tome koliko su oni koristi drugim ljudima. Prva, prva grupa najviše koristi, druga najmanje, a treća im ne koristi. Što će reći da je sva, najbolji od nas onaj, a to je hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, najbolji od vas je onaj koji koristi ljudi. Pa ako Bog da, da budemo od onih koji će koristiti ljudima a ne oni koji će im otežavati ili komplicirati njihov život. Da vas Allah Đelešanuhu nagradi na vašem dolasku. Sve ono što sam kazao, šta ili to je gospodara. Sve ono što sam kazao, a što nije dobro, to je od šeitana. Da nas Allah Đelešanuhu uputi o nauku. Da, nas, da nam ta nauka bude iskreno samo Allaha i da ustrajemo na njoj i da nam koristi na ovom i na ovom svijetu.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 ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة